السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة قال وفقه الله تعالى <clears throat> الحديث الثامن والستون الحديث الثامن والستون إلى إيه حديث يا ستين ناناني na حديث hadith زيا مسائل النكاح النكاح يقول الشيخ عادل وفقه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك في إلينا يوشك أن يفارقك إلينا أخرجه الترمذي وابن ماجه hii hadithi hii hadithi cha msingi ndani yake ni mambo mawili cha msingi ndani yake yaonesha mambo mawili kwanza ukubwa wa haki ya mume ukubwa وحق يمومه ثانيا وحرام وكموذ ذمومه وحرام وكمو ذمومه na kwamba mwanamke akimuudhi هو بيزو huapizwa hupata بيزو ya laana wal عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمى متومي عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا هموذي هموذي منمك مماك دنياني إلا قالت زوجته من الحور العين اسفقوا يلمك واك هموما كتكوالي حور العين آخرة ووكي مبيه منمك ودنياني من يكموذي مماك maana huyu mwanamume ni wa huyu mwanamke duniani lakini akhira huyu mwanamume ni wa hurul ain ni wa hurul ain sasa watagawanya hata kama yeye atakuwa peponi atakuwa mke na hurul ain atakuwa ni wake wenzake sasa na wao wamtetea mume wao duniani akiudhiwa na mkewe hawa wake zake wa hurul ain huwa wakisema la tuudhihi qatalakillah لا تؤذيه أسموذي هو مميت أسموذي قاتلك الله لا فتموابيزا حر العين أتموابيزا هو منامك ودنياني أمبايا نموذي مميت أمبايا قاتلك الله الله أكلعني أو الله كوه وسبب ومهوذي مميت يوم مهوذي وفي وفيبوني كيش حر العين تسيماه fa inma huwa indaki dakhilun huyu mwanamume kwako wewe hapo duniani ni mgeni iwapita tu wenyewe waja huku kwetu sasa kwako wewe hapo duniani ni dakhil ni mpita njia ni mgeni sasa hivi atakuacha aje kwetu yushiku an yufarika ilaina sasa hivi huyu mwanamume atakuacha aje kwetu sasa hivi huyu mwanamume atakufa akuache hapo duniani aje kwetu sisi peponi <clears throat> haya ni mambo mtu asione ni mambo ati ni mtezo wala ni hadithi za banawasi ah, ah. haya ni wahi ni maneno mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni mambo ya ghaib sisi hatuyaoni lakini tuamini kwa yakini kama kuona kwamba ni kweli kwa sababu tumeambiwa na as-sadiqul masduq rasuluna alayhi salat wassalam madamu hii habari tumepatiwa na mtume wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuiamini kama kuangalia kama tunavyoona kwamba hili jambo ni kweli kwa hivyo mwanamke awe na hadhari ya kumuudhi mume wake pasina sababu yoyote ya kisheria akamuudhi akifanya jambo hilo basi mwanamke wake wa hurul ain humwapiza huyo mwanamke wa duniani na yomwambia qatala killa na huyo mwanamume sasa hivi atakufa atakuja kwetu atakufa atakuja kwetu na atatoka hapo duniani kwa hivyo wake zake wa peponi wanamtetea yani wakezake peponi wanamtetea na kila mwanamume kila mwanamume peponi atapewa hurul aini wawili kila mwanamume peponi atapewa hurul aini wawili isipokuwa mujahidun alladhina alikufa fi jihad fi sabilillah wao watapewa hurul ain 72 72 hurul ain wao watapewa ni ngapi 72 kwa sababu ni mujahid fi sabilillah ama wanaume wengine ambao kwamba hawakufa kwenye jihad watakuwa kawaida ni hivyo wanawake wawili wa hurul ain alafu na huyu mke wake duniani wakiingia peponi atakuwa ni mke wake watatu watakuwa ni mke mmoja yule wa duniani na wawili katika hur al ain kwa hivyo hawa wanawake wanakasirika sana na huyu mwanamke wa duniani kwa nini wanamsumbua bwana wao kwenye dunia kwa hiyo watamwapiza watamwapiza mwanamke apate laana thumma baada dhalik watamwambia huyu waja kwetu karibuni wewe atakuacha huko duniani hii ndio hadithi inavyosema na hii ni khabar lakini maana yake yaonesha cheo cha mume na ukubwa wa haki zake kwa mkewe na vile vile yaonesha uharamu wa mwanamke kumuudhi mumewe na yaonesha ni kabira bila shaki kwa sababu hangeapizwa huyo mwanamke kama dhambi dogo mbona hurul ain wamwapiza wamwambia qatala killa kumwambia mtu qatala killa lazima dhambi leo ni kubwa si dhambi dogo kwa hiyo ina maana kumudhi mume ni kabira min kabairu dhunub kumudhi mume ni kabira min kabairu dhunub mpaka imestahiki kuapizwa laana mwanamke kwa kufanya hilo la shaka hii ni dalili ya kuonesha ni katika kabair si madhambi madogo kama wanavyodhania kina mama wengine na hii tabia maal asaf shadid iko iko sahihi maal asaf tena sana na mara nyingi hutokea kwa wanawake wasomi oh mimi nimemaliza kisomo hiki mimi nimemaliza kisomo kile sasa ikamtia ujbu mpaka ikapelekea hali sasa kumdharau mume wake kumuona si chochote si lolote kumuona mume wake ni muinga yeye ndo mzosoma sana ana shahada hii na shahada ile hadha ma alasaf shadid hutokea kwa baadhi ya wanawake wasioelewa wewe kusoma kwako soma mpaka upindukie haina maana ndo ushakuwa juu ya mumeo hadha ghalat huu ni ufahamu mbaya ambao twaletewa sasa kutoka gharb si wetu hautoki kwenye sisi waislamu hilo ni ufahamu wa kigeni kutoka gharb ma'al asaf shadid kwa hivyo Allah Allah hata kama wewe una kisomo kikubwa kuliko mumeo hata kama wewe umehifadhi Qur'ani hata kama umehifadhi sahihain hata kama wewe ni doktora hata utakao kuwa na mume wako hana shahada hizo wala hana kisomo hiko hiyo si sababu ya wewe kumfanyia pembe mumeo umesoma ya kusoma alhamdulillah mshukuru Mola wako kwamba wewe umesoma elimu shukuru Mola wako haina maana sasa hiyo ndio tumie ndio fursa ya kumwambia mume wako kama wewe hulingani na yeye si tabaka yake sasa amuona yule mume pia hata si tabaka yake hata hastahiki na yeye yeye amemzidi kicheo ki, ki, ki, cheo cha kazi ama amemzidi kiilimu akapelekea kumdharau mume na kumuudhi la shaka hii ataingia kwenye hii apizo la hawa hurul ain wanaomwapiza huyo mwanamke kwa hivyo lambaghi ala almar'a an takuna hadhiran lazima mwanamke awe na hadhari na mambo kama haya قوله متوم البسيمة عليه الصلاة والسلام قوله زوجته من الحور العين الحور الحور ni jamu ya haura ni jamu ya haura mmoja anaitwa haura wingi unaitwa huru na maana yake kilugha kilugha sasa maana yake nini alhuru fi lugha الشديدة بياض العين الشديدة بياض العين الشديدة سوادها ni mtu ambaye kwamba ile weupe kwenye macho ni nyeupe sana na ile mboni ambayo ni nyeusi pia ni nyeusi sana kwa hivyo macho yake yako meupe sana ile sehemu nyeupe na ile sehemu ya mboni ambayo ni nyeusi ni nyeusi sana mtu akiwa na macho aina hiyo huitwa hur huitwa huru na la shaka hii ni urembo kwa macho kuna watu wengine hata hawajaweka wanja ukiwatazama utaona macho yao kama yamekuwa wanja kwa sababu ni meusi na ni meupe katikati hiyo sifa inaitwa sifa ya hur na ni urembo kwa mwanamume na ni urembo kwa mwanamke na hivi ndivyo alivyokuwa macho ya mtume alayhisallam macho ya mtume wetu alayhisallam yalisifiwa kama hivyo adaja alainain adaja alainain tafikiri ametiwa wanja na hayana wanja ndio maana adaj alainain maana yake ni hiyo al hur الحور العين العين ما ناكنين العين نجمع يا عينا عين هapa سيجيشو نصفة يا جيشو عين هapa سيجيشو لكن نصفة يا جيشو عينا عينا جمع يكن عين نمانا يا عين عينا نيني ايش العينا عينا أي الواسعة العين ni mwanamke mwenye macho mapana macho yake mapana eh si madogo kama ya kichina mingi ndani ha mapana makubwa mapana na hii ni urembo kwa mwanamke bila shaka na hii pia ni urembo kwa mwanamke sasa hawa wanawake peponi wameitwa hurul ain kwa sababu hiyo macho yao ni meusi kwenye mboni zao tafikiri anawanja na ni meupe ile sehemu yao nyeupe alafu ni mapana sio madogo yaloingia ndani آه، مبانا كما ماتوا أكي أنصار ها آه، ماتوا أكي أنصار ومتوما لسمى المدوغ وفي إن كوجن نهيف البوبوسة المغيرة أكوامبيا هل, هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار لشيئا يعني من الصغر نوانو نعم، نعم، منجينا بندو متوا كيشينا أنا بندو متوا مكوبوا لسمتوما مميا مغيرة ومولمك منزو كمتزامي منام أنصار wanawake wa Madina macho yao yako hivyo yako ndani ya kichina china vile sasa nenda katazame huenda hautapenda pengine hata kama makubwa wawe kwa hivyo maujuda hiana macho haya na macho haya na kuna wengine wanapenda macho yale madogo ya ndani na kuna wengine wanapenda macho makubwa lakini ha urembo nini urembo ni macho haya antakuna alain haura wa aina antakuna alain haura wa aina makubwa mapana na meusi sana na meupe sana hii ni sifa ya urembo na ndio maana hawa wanawake peponi hii ndio sifa yao kwa hiyo hiyo ndio maana hur al-ain قوله البسمة دخيل دخيل فإنما هو عندك دخيل دخيل يعني نزيل أو ضيف نمجيني kwako sasa hivi atakufa atoke duniani aje kwetu kwa hivyo kwako wewe hu mwanamke duniani hu mwanamume kwako wewe ni dakhil ameingilia kwa juu lakini asli ni wetu tumekupa wewe duniani ukishindwa kumheshimu tutamtukua mwenyewe mume wetu tukae naye tutamtukua mwenyewe kwa hivyo hii ni tambihi kwa wale wanawake wenye pembe wanaojifanya wao sasa hawajali tena cheo cha mume hawajali tena huruma ya mwanamume hawajali heshima ya mwanamume ni kumsumbua mwanamume na kumpeka mbio na kumtesa na kumuudhi kwa wewe hii ni ujumbe wao kutoka kwa wanawake wenzao waitwa hurul ain wawaletea ujumbe wanawake wa duniani kwamba endeleeni shore yenu lakini sasa hivi tutawanyang'anya mume sasa hivi tutawanyang'anya mume ayo kwetu fi hadha alhadith fawaid fi hadha alhadith fawaid alfaida alula الحديث دليل على تحريم أذية الزوج الحديث دليل إي حديث دليل على تحريم يكو حرميش أذية الزوج كموذ مومي نسي حرمتو ني كبيرة من كبائر ثنوب ني كتيك مذنب مكوب وكمان كموذ مومي مومي واكي كموذ مومي واكي وأنه إن كان من أهل الجنة na ikiwa huyu mwanamume atakuwa ni katika watu wa peponi hatopata madhambi ya kumuudhi tu atapata na ziada asabatha da'watil huril ain atasibiwa na ile apizo alomwapiza hurul kwa hivyo atapata madhambi kufanya kabira na atapata na laana ya hurul ain mambo mawili kwa hivyo hili si jambo dogo hili ni jambo mwanamke akitaka kufanya akae afikirie vizuri afikirie vizuri natija ya kumuudhi mume nini ni hayo ayaweza bismillah afanye hayawezi basi ajihurumie nafsi yake ajihurumie nafsi yake maana tukenda akhera mambo mengine kenda akhera mambo mengine mambo mengine bila shaka na mtume alayhi salatu wassalam asema kuwahamasisha wanawake kuwahamasisha wanawake ayyuma mra'atin ماتت زوجها وهو راض عنها دخلت الجنة دخلت الجنة mwanamke yoyote ambaye mume wake atakufa kipindi uwafa ule mumewe akoradhi radhi na yeye yule mkewe amwambie mimi niko radhi na wewe mke wangu kisha akafa mume wake akiwa ako na ule mkewe huyu mwanamke ni peponi moja kwa moja moja kwa moja peponi kwa hivyo usisikie hadithi hiyo ukafungua meno ukateka tu peke yake hii hadithi kuna mafuhumi yake hiyo ni mantuki mafuhumi nini ni kwamba mwanamke yoyote mume wake atakufa si radhi na yeye wa wapi wa motoni ikiwa akifa akiwa radhi na yeye wa peponi basi mafuhumi yake ni kwamba na akifa kama si radhi na yeye wa motoni swali funga nenda maka urudi kafiji kafanya utakayofanya lakini kama mwanamume amekufa si radhi na wewe basi dakhalatin nar hadithi yasema ataingia motoni mwanamke kama huyo wala usalla wasama watasaddaqa nafanya kufanya paka achoke kwa hivyo hii hadithi inaonyesha makemeo pia makali kwa wanawake kutasahal katika masala ya mume wake faida pili ya hadith wafihi tahdhiru zawjat almu'dhiyat lilazwaji tahdhiru الزوجات almu'dhiyat lilazwaj hadithi ni onyo ni tahadhari ya waonya wale wanawake wenye kuudhi waume zao saa yote mume akiingia hakosi kumuudhi kila siku mara hili mara lile mara hili ma... yeye ni kumtia udhia tu ule mwanamume hiyo la shaka ujue mwanamke kama wewe waonywa sheria ya kuonya na kama hausikii utaendelea wewe endelea lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema mtume asema alayhi salatu wasalam inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah ule dhalimu humpatia muda kidogo akafanya dhulma zake lakini akija kipelekewa mikono sasa hapo utajua fa idha akhadhahu lam yuflitu sasa wewe unaona ukisha mume mambo yanaenda kama kawaida wamuudhi mume na mambo yanaenda kama kawaida ujue Mola wako ya kutazama tu akikupelekea mikono sasa hapo utajua fallah Allah mwanamke asijifanye na pembe sana ajitulize ajue haki ya mzazi hii ni haki ya mtoto wangu hii ni haki ya mume wangu hii ni haki ya nani hadha huyo ndo mwanamke mwenye akili kwa hivyo hadithi ni tahdhiri kwa wale wanawake almuudhiyat lakini ulama wasema tahdhiru lizawjati almuudhiyat lilazwaj ulama asema min ghairi mujawizin shar'i ikiwa udhia huu mwanamke aliofanya hauna sababu yoyote ya kisheria yeye kumruhusu kuudhi kunao wakati fulani mwanamke akifanya mambo mwanamume hudhika lakini madamu ana sababu ya kisheria kufanya vile sheria itampa udhuru hapo hata mume akaudhika lakini hapo sheria itampa udhuru kwa sababu ana sababu ya kisheria wala mume akiudhika hapa hatutaanza hatutozingatia lakini sisi tunazungumza kumuudhi mume na hakuna sababu yoyote msingi hapo ndipo sheria haitaki kwa mfano wakati gani mwanamke aweza kumuudhi mumewe na asipate madhambi kwa mfano mathalan mwanamume bakhili bakhili hampi nafaka mwanamke kinachomtosha yeye na watoto wake yomuomba nafaka kila kiingia nipa nataka nafaka eh mwanamke wewe umezidi mimi nikiingia hapa nyumbani ni udhia tu sina raha pa kutoka ha, ah, hapa tutakwambia udhika hapo udhika kwa sababu wewe wavunja hukuk kubwa za kisheria wewe wavunja haki za kisheria kubwa kwa hivyo hapo mwanamke takuwa amekuudhi kisheria kisheria wewe pia wastahiki kuudhiwa ndio mpaka ubakhili wako utoke upate kutoa nafaka ya wale wanawake upate kutoa nafaka ya ule mwanamke na mtoto kwa hivyo hapo mume asiende akashtaki oh huyu mwanamke huniudhi saa zote uniomba hiki uniomba hiki la ni haki yake sasa kwa nguvu akuombe kwa nguvu kwa sababu wewe ni bakhili kwa hiyo hapo wewe ukiudhika sharia haitozingatia maudhiko yako yatapuza maudhiko yako kwa sababu kuna sababu ya kisheria yeye kukuudhi na kukukera mpaka ukatekeleza la wajibu kwa mfano anaficha mambo mengine na ni haki atekeleze ameoa mathalan ameficha hataki mwanamke ajue mwanamke amejua iwamkera aende zamu kule kwingine nenda kule pia wewe wapata madhambi waja huku tu kule uende eh, udhika udhika kabisa usinitajie masala hayo mimi mimi sikuoa mimi sikufanya hiyo na ameoa mrongo sasa hapa akiudhika na udhike shore yake kwa sababu hapa sasa haiwavunja sheria na mwanamke anamkumbusha hamkeri kwa hiyo akifanya udhia kama huu mwanamke huu ni udhia wa kisheria ambao hauingii kwenye hii hadithi kinachoingia kwenye hadithi nini ni ule udhia ambao hauna sababu yoyote hauna sababu mwanamume aingie nyumbani aanze tu nipe kitu fulani sifanye kitu kadhaa mwenyewe eh kitu kadhaa mwenyewe na wewe pia kadhaa audhu billah eh? hapo kuna maisha gani la shaka huu ni udhia tena hakuna udhia mbaya kama udhia wa mlimi kumjuruhi mwanamume kwa mlimi afadhali mwanamke ampige makofi mume ampige makonde kidogo hii yastahamiliki ama kumchanja mwanamume kwa mlimi hadha ashad amwambie mwanamume gani wewe ma raaitu khairan qat mimi sijaona khairi kwako kama hadithi fasema auzu billah na ndio maana mtume alayhi salam akasema nimewaona wanawake motoni watakuwa wengi na alipoulizwa sababu walisema nini tukthirna ashakat watakfurna alashir alitaja sababu kwa sababu nyinyi mwakithirisha kushtakia oh mimi sina hivi mimi sina vile mbona fulani mume wake amemfanyia mbona fulani mume wake amempa hivi wao ushtakia tu mpaka mume hudhika watakfurna alashir na wanakufuru mume neema za mume Mtume akaeleza kukufuru neema nini ni kusema mara aitu khairan qat amwambia mumewe sijaona kwake wewe hata jambo moja zuri we mume wewe si mume bwana wewe ni mzigo wewe nasallallahu alafia wasallam huyu mwanamke ajitayarishe kama kwako huyu mwanamume ni mzigo kuna wengine peponi wamngojea wamngojea wakongongojea afe tu wakoonesha mzigo ubebwa vipi wewe hujajua mzigo ubebwa vipi watakufundisha wanawake wa peponi mzigo watu huangata vipi <clears throat> ثالثا كتلك فائدة حديث وفيه وفيه أن الملأ الأعلى يطلعون على أعمال أهل الدنيا وفيه حديث دليل يكونيش قنبا أن الملأ الأعلى قنبا والي وليكم بنغوني كولي كتكفيون بوليوجو ملائكة نحور العين من منغين يطلعون على أعمال أهل الدنيا wanaonyeshwa wanaonyeshwa amali za watu wa duniani Allah waonyeshe <clears throat> kwamba huu ni mwema au huu ni mwovu hiyo yapatikana faida hiyo kwenye hadithi yapatikana wapi hurul ain hawezi kumwambia mwanamke duniani huyu mwanamume bado kidogo tu akifa yuja kwetu na ikiwa yule mwanamume si mtu wa peponi lazima kwamba ashaoneshwa na Allah kwamba huyu ndio mume wako akifa akitoka duniani wewe utaolewa na huyu peponi kwa hivyo na maana Allah ashawaonyesha amali za ule mume kwamba ni amali za watu wa peponi ndio maana hurul ain wanawajibu hawa duniani wanawaambia inma huwa indaka dakhil huyu ni mgeni kwako yushiku an yufariqak ilaina sasa hivi atakufariki wewe atakuepuka wewe aje kwetu wapi peponi kwa hivyo ina maana hurul ain washaoneshwa kwamba mwanamume wa wa peponi kwa hii dalili ya kuonesha kwamba wale walio juu katika malaika na huru aina nyingine hujua mwema nani hujua muovu nani kwa sababu Allah huoneshi Allah huoneshi na hurul ain hawezi kudai huyo mume wake kwa motoni hawezi kwa hivyo tangu yeye kudai ule mume ni wake yanaonesha ule mume ni wa peponi na ni mwema na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashabaonesha amali zake ashabaonesha amal kwamba huyo mwanamume wa peponi kwa hiyo hadithi ni wazi yaonesha kwamba hivyo kwamba zile a'mal ahli dunya wale ahlul mal al-a'la yattali'una alayhi wanaziona baada ya kuoneshwa na Allah subhanahu wa ta'ala طيب na huyu mwanamume huyu mwanamume kama hakuingia peponi na mke wake ule mke wake ambaye kwamba wa duniani ameingia peponi na mwanamke wako ule duniani ikiingia peponi na kule peponi utaozeshwa wewe wewe utakuwa ni mkeo vile vile sasa tufaradhie mwanamume hakuingia peponi yuko motoni mwanamke yuko peponi ulama sema Allah atamuumbia atamuumbia mwanamume kule peponi amuozeshe huyo mke wako wa duniani maana wewe umekwenda motoni sasa mwanamke akae peponi bila mume ha ataumbiwa mwanamume allah ala kulli shay'in qadir atamuumbia mwanamume pale peponi aye mwenye kuishi naye lakini wewe ukienda peponi na yeye akaingia peponi basi pia peponi mtakutanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim takutana watu wote wewe na wake zenu na wazazi wenu ikiwa nyote mtaingia peponi na ikiwa mwanamke hakuingia peponi mwanamume yuko peponi basi mwanamume atatosheka na huru laini wake wamtosha na mwanamke hako kwa motoni wazi na mwanamke kwa mwanamume kwa motoni na yeye ataumbiwa mwanamume mwingine kwa hivyo wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ni muadilifu hadhulumu mtu yote subhanahu wa ta'ala si kwamba ati mwanamume ameingia motoni basi umke akae peponi bila mume la ataletewa mume mwingine ambaye ni mume sawa sawa wa peponi وفيه كتك دليل ذا حديث أن الجنة موجودة الآن نكوان ببيبو ساهيم شاومبوا إيكو تياري شاومبوا وصابو حور العين وكو وكو ببوني نها منينو زنغمزا وكو وكو ببوني هيسي هوا ينكوان بطياري ببيبو شاومبوا خلافا لأهل البدع كنيوم يشا معتزلة هاني مبتدع معتزلة وسيماء pepo na moto hazijaumbwa sasa zitakuja kuumbwa akhera huko kiyama siku ya kiyama ndo zitaumbwa sasa hiyo wakiulizwa mbona mwasema hivyo na dalili zathibitisha kwamba pepo na moto sahihi ziko wasema haa saa hizi zikiumbwa hakuna mwenye kuingia peponi saa hizi hakuna mwenye kuingia motoni mpaka baada ya kiyama kwa hivyo zikiumbwa saa hii huwa ni upuzi ni abath na Allah hafanyi upuzi wewe ina maana hazijaumbwa basi zitakaa siku ile ya kiyama kimesimama ndio itaumbwa pepo na itaumbwa moto kwa sababu kazi yake siku ile hizi zikiumbwa zitakuwa hazina kazi naona akili akili ya mwanadamu ikioza kwa mbovu ndio ufikiria mambo kama haya lakini sisi ahlu sunna wal jamaa salafiyun tunaitakidi nini pepo na moto ziko sahihi na mtume alioneshwa na akaoneshwa hii akaoneshwa na hii na akatwambia ameona ndani kwamba wanawake wengi vile vile akatwambia ndani ya moto alimuona ule mwanamke aliyomfungia paka mpaka akafa kwa njaa akamuona yuko motoni hakumwacha kwenda kula akamfungia chumbani mpaka akamuua paka akasema amemwona Amr ibn Luhay yuko motoni wachomeka na huyu ni mtu wa kwanza kuleta masanamu kwenye jazira tul arab amewaona watu kadhaa motoni sasa utasemaje hakuna moto la shaka hadha min aljahl ya hawa watu kwa hii hadithi ni jawabu ya kuwajibu wao na mwisho katika faida za hadithi wafihi bayanu manzilatu zauji hadithi yaonesha ukubwa wa cheo cha mume wa anna ahla samai yudafi'una anhu na kwamba mpaka walio juu wamtetea mwanamume mpaka walio juu wamtetea mume hii ni kuonesha cheo chake kikubwa na kina uzito na haki yake ni kubwa lazima jambo hilo kila mwanamke afahamu wewe ukiona ni utumwa na itakuwa maonevu kwa mwanamume apewe haki nyingi kuliko mimi awekwe juu yeye kuliko mimi ni maonevu waona au waona itakuwa kero itakuwa tabu usiolewe usiolewe keti mpaka uifie shore yako lakini ukiolewa lazima haya ujue kwamba ni katika athari ya ile ndoa itakufanya lazima uyakubali haya ukubali kwamba mume ndo mkubwa wako ukubali kwamba mume ndo aliye juu yako kicheo ukubali kwamba haki zake ndiye kubwa na ni nyingi kuliko zako ukubali kwamba yeye ndo walil amri wewe huna amri yote lazima uyakubali hautaki mama pole pole wewe keti mpaka uwekizee uifie wa khalas lakini ukikubali kufunga akda nikah haya ndo mambo yanafuatia baada ya akda kwa hivyo ni lazima tuwaelimishe mabinti zetu na mapema. Maana akdi muktadha wa hii akdi muktadha wake ni Ni kwamba ukisema naam umekubali kuolewa, umekubali hii, umekubali hii, umekubali hii, umekubali hii. Lidhalika kwenye hadithi utakuta Mtume alayhi salatu wasallam alizungumzia kama tulivyozungumzia kwenye khutbah na mambo mengine ametaja mambo mazito sana mpaka haki zingine akala kiapo tunasema yote nini kumuonesha mwanamke uzito wa jambo unajua mwanamke haelewi uzito wa ndoa mara nyingi anaona ni kama masala ni alaka ya ki, ya kijinsia peke yake kukutana na mwanamume na kwenda kitaka nitabadilisha yule la la la la annikah ubudia kwanza kabla ya alaka ya kijinsi ni alaka ya kiiman ikiiman ni alaka ya kitaatullah hivi ndio takamazo mwanamke afikirie na mwanamume pia afikirie hii ni aqd ni ibada ni ubudia lillah la mujarrad shahwa kama ninavyofikiria watu kwenye kitwa chao wako kwenye, kwenye kitwa chao ni shahwa tupu la kabla ya hayo an-nikah aqdun dini shar'i ubudia na ni taa lillahi subhanahu wa ta'ala hayo mengine baadaye yatafuatia hili ndio la msingi kwa hivyo ukimtii mume ndio umemtii Allah ndo maana yake ukimuasi mume ndio umemuasi Mola wako hakuna mama hiyo ndo hiyo ndo ilivyo kisheria kwa hivyo hii inaonyesha namna gani haya mambo yalivyo mazito kinyume na sisi tunavyodhania mume na mke ajibu hizi ndizo elimu yataka tuwafikishie watoto wetu watoto wetu wa kiume na watoto wetu wa kike thumma baada dhalik akataja hadithi ya 69 hii hadithi أين مسائل الرف نفوبي حديثه حديث يا قيس ابن سعد رضي الله عنه قال أسمى قيس أتيت الحيرة نليندا هو مجي هو نمجي ونيت الحيرة نمجي ككتاب وكو عراق سيهمز عراق ويت حيرة أسى قيس رضي الله عنه صحابة أسمى ألي كويند عراق كوني هو مجي وحيرة faraaituhum yasjuduna limarzuban lahum akawaona wanamsujudia marzuban wao marzuban ni jina la kifurs maana yake ni shujaa shujaa mtu shujaa mtu sawasawa shujaa ni mtu mtukufu kwao hasa walikuwa kimsujudia mtu huyo kwa sababu ni shujaa fakultu qaisa sema mimi nikasema rasulullah ahaqu an yusjada lahu mtume wetu ni mtukufu zaidi kumliko huyu bwana kwa hivyo sisi waislamu au la zaidi na sisi tumsujudie mtume wetu mbona hawa namsujudia kiongozi wao hivyo qala asema qais fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nikamwendea aliporudi alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fakultu nikamwambia yale aliyoyaona kule Iraq inni ataitu al-hira faraitum yasjuduna limurzaban lahum fa anta ya rasulullah ahaqqu an nasjuda lak sasa mimi nimemuona wale wakisujudia viongozi wao kule na mashujaa wao kule kwa sababu Kaisa amwambia mtume wewe ndio ahaq kwetu sisi basi tukusujudie wewe manake ni mtukufu kumliko yule kule ambaye anayesujudiwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia araaita law mararta biqabri akunta tasjudu lahu waonaje la ungepita kwenye kaburi yangu sasa si mimi tuseme mimi nishakufa nishaziku ukaja kwenye kaburi yangu wewe utanisujudia waweza kunisujudia na mimi nimezikwa kaburini qala qais asema kultu nikamwambia la ha, hapo siwezi maana ushakufa hakusujudia vipi hapo sitoweza sababu kaburini mshazikwa kwa hivyo kama mtume amwambia kama hauwezi kunisujudia pia nishakuzikwa akamwambia haya basi fala tafalu basi nyinyi msifanye kwa hivyo akamfananishia jambo la mahsus kwa jambo ambalo kwamba maanawi ghairi mahsus akamsawazanishia sura zote mbili kunisujudia mimi ikiwa nimekufa ni kama kunisujudia nikiwa hai kunisujudia mimi nikiwa nimekufa si huwezi wewe na maana kunisujudia mimi ikiwa niko kaburini nishakufa haiwezekani na ni kama kunisujudia mimi pia nikiwa hai sijafa kwa hivyo zote hali mbili hazifai mimi nikiwa hai sijafa yajuzu nisujudie la yajuzu kwa hivyo na nikifa pia yani la yajuzu kwa hivyo katika hali zote mbili mtume akataza kusujudiwa lakini sufia wataka hayo ha atakwamba wewe hauna adabu kwa nini watukataza sisi kusujudia kabri ya mtume hauna adabu utawaona pale Masjid Nabawi nde uinama wakitasa kama mayahudi pija uzito kama mayahudi eh, eh? ati usujudia kabri kule ndani na yuko nde hudona kama kunguru anatukua kitu chini uinama kama mayahudi inafanya sallallahu alaihi atawala afia ukimuuliza ati humuinamia mtume kaburini wal iyadhu billah wal iyadhu billah kwa hivyo mtume wetu yuko bari yuko mbali na haya mambo na ashayakataza hawa ni shetani wao wenyewe ndio wanaosukuma kufanya haya basi mtume asema fala tafalu musini sijudieni msifanye likiwa hai sitaki kusujudiwa na nikiwa mmekufa kaburini amwambia kabisa pia nikiwa kaburini mmekufa msije mkanisujudia kule mtume ana hadhari anaona haya mambo yameanza kuchepuza sasa ndio mapema akakataza paka akifa asifanyiwe hayo kisha akamwambia huyo sahaba lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin lau mimi nitaruhusu kumwamrisha mtu kumsujudia mtu la amartu nisaa an yasjudna li azwajihin ningewaamrisha wanawake wawasujudie waume zao ngelikuwa kusujudia kiumbe yafaa basi hata sitowaruhusu mnisujudie mimi mtume sitowaruhusu lakini nitawaruhusu kila mwanamke msujudie mumewe subhanallah tazameni haki uzito na ukubwa wa haki ya, mume tazameni uzito na ukubwa wa haki mtume asema kama angalikuwa ni halali kufanya jambo hilo singelilihalalisha kwangu mimi mwanzo ingelilihalalisha kwa mume na mke mke msijudie mume hii inaonyesha wazi uzito na ukubwa وحقوق زمان مومز اليوجو يمان مكي كتكليز كما قال لأمرت لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجد على لأزواجهن كونين سبب نين أكيليز سبب كونين يمان مكي أسجد وإذا ويزاكوليز أه سسا كونين شريع سما ينجفن يهيفو كونين سسا kwani mwanamume ana nini mwanamke anaweza kusema hivyo asikiliza sasa mwanamume ana nini tume asema lima ja'ala Allahu lahunna alayhinna min alhaq kwa vile Allah alivyojalia zile haki za mume zilivokubwa juu ya mwanamke mpaka hawezi kumlipa mpaka msujudie mpaka yani ile haki zilivyokuwa kubwa mwanamke hawezi kuzitekeleza kwa ukamilifu mpaka aeke uso wake chini msujudie hapo ndo atatekeleza kwa ukamilifu japokuwa tu kusujudu haifai ndo hawaruhusi kufanya hii kila mmoja shafahamu namna gani sheria iliyopo uzito jambo wajua kwa nini sheria imehimiza sana alaka hii ya mke na mume na kuifanya ni alaka ya muhimu sana na kuweka adhabu kali kwa mwanamke mwenye kukiuka mipaka ya mume kwa sababu ndoa zikivunjika yantashiru alfasad fil ardh وينتشر الفاحشة في الأرض wayufrihu al-a'da maadui ufurahi wallahi kama kuna kitu ufurahia maadui talaka talaka hata shetani yule alomwambia kwamba mimi leo nimefanya bidii nikamtenganisha mume na mke alisimama shetani akatoa kofia taji akamvisha akamwambia anta anta fi sahihi muslim ile hadithi mtume atuelezea shetani anaweka maaskari zake kila siku anawauliza wewe mfanya nini leo wewe mfanya nini leo kila mmoja ataja yake wewe sema nilimfanya mtu wa kazini wewe mwingine akisema nilimfanya mtu akaacha kuswali shetani hajashtuka alipokuja mmoja akamwambia mimi leo ma ziltu alayhi hatta talaqa imra'ata nilimkera mwanamume mpaka leo akamtaliki mkewe alisimama akashtuka akamwambia taal njoo hapa karibu anta anta anta akatoa kofia yake ya kifalme akamvisha mwafikiri shetani anawazimu kufanya haya yote na akili yake anajua anajua mimi nikisha kuvunja hii ndoa baadaye kuna mambo mabaya kadhaa yatafuatia kuna hukuku zitazorota kuna dhulma itatokea kuna mtu atakerwa na shahwa akatafuta mambo mengine mabaya mambo mengi yatasababisha na ndio maana sheria ikaweka makemeo makali mtu akitasahal kuvunja ndoa zake mwanamke akatasahal kwenye masala kama haya au mwanamume wote wawili mayambagi kwa hivyo hii ni alaka ambayo kwamba alaka hii yamkasirisha adui yako ambaye shetani sasa kwa nini waivunja alaka hiyo kumfurahisha adui yako shetani kila ukishikamana nayo hii akdi ya nikaha kila shetani akiudhika Allahumma illa sasa sababu za kisheria mambo mbali haina maana kwamba talaka ni haramu talaka ni halali lakini Allah ameileta talaka pia ni kama maslaha si kwamba watu wakishakuoana yana mateso ya maisha ikiwa hayaendani na kunao sababu za kisheria basi mambo mbali sasa itafanywa lakini kama hakuna sababu yoyote ya kisheria mbali mwanamume ajisubirishe aelewe udhaifu wa mwanamke na mwanamke ajisubirishe aelewe pia uzito wa wanaume yote kila mmoja abebe huyu abebe na huyu abebe wote wawili unajua saa nyingine mwanamume pia ni mzito bila shaka na saa nyingine mwanamke pia huwa kama mzito aqil hubeba akafumba mato kabeba na mshairi asema nini وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية jito la ukarimu jito zuri likiona aibu hufumba hasemi ile aibu hii ni aibu kwa mkiwa ameiona huifumbia macho kainyamazia haisemi wala hende huku na huku ah mke wangu kadha ah mke wangu hadha min as-safa wal jahl ambao kama wanaume wengine wako nayo na mwanamke ni hivyo hivyo akiona kwa jito la ukarimu akitazama jito la ukarimu kwa mumewe akiona aibu huifinika wa ainu ridha an kulli aibi kalila ufumba kalizibia lile jito au oh, mume wangu kadha mume wangu kadha pia hafanyi mwanamke mwenye akili hafanyi huu ni usafihi walakin aina sukht tubdi almasawi lakini jito ambalo kwamba si la ukarimu la hasira ndo kidogo toki oh wewe kwanza una hivi una hivi tubdil masawiya huwa hutoa ile aibu uzitoa sasa akikasirishwa kidogo tu mwanamume ankasirishwa kidogo tu na mkewe huyo anza kuyatoa ile <laughs> subhana wewe kwanza una hivi hivi mimi nimekustahimilia tasla ngekuwa tilia mbali ukaenda kwenu la ilaha illa na mwanamke naye mwanamume kimudhi kidogo kwanza mimi ninakuvumilia tu kwanza eh wewe ninakuvumilia fikiri wewe kwingine utatakikana wewe wewe kadha la shaka hadha min as-safa huu ni usafihi kabisa hatuwafai kufanya mambo haya mtu mambo mema huya huya, huya shukuru na mambo mabaya au aibu mtu hustiri hustiri ndio maana Allah naye atakustiri kwa hivyo hii hadithi yaonesha hayo tuliyoyataja kwamba ni mambo ambayo kwamba yalitokea jahilia huko na mtume alipotaka kufanyiwa akayakataza hata kusujudiwa na lau ataruhusu ataruhusu basi mke amsujudie mumewe الفوائد الفوائد هذا الحديث دليل على أن السجود من أعظم أنواع التعظيم حديث دليل يكونيش الحديث دليل على أن السجود كما كسجود من أعظم أنواع التعظيم نكتك أين زكم تكوز أمتو يهلي يجو يعني كتك كم تكوز هل يجو نيوم سجودية Kwa hivyo ina maana mume ni mtu ambaye kwamba mwanamke ataka amtukuze hali ya juu na lau sujudi ingelikuwa ni jaiz angeambiwa pia msujudie. Ndio maana yake. Lakini ilipokuwa sujud ni taadhimi ya hali ya juu na hakuna anayestahili taadhimi ya hali ya juu isipokuwa nani? Allah. Na ndio maana Allah kaharamisha kusujudia kiumbe chochote ila umsujudie yeye ambaye ni muumba subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo madamu sujudi ni katika taadhim kubwa na anastahiki taadhim kubwa ni Allah peke yake kwa hivyo sharia ikakuruhusu umsujudie Allah peke yake ama mwingine yote ndiyo utamheshimu lakini heshima yake haifiki heshima ya Allah mpaka ati umsujudie wal billah hadha la yajuz hadha la yajuz ma yanbaghi hadha ثانيا katika faida ya hadith fihi bayanu 'idhami haqqi الزوج ala zawjati yaonesha ukubwa na uzito wa haki ya mume kwa mkewe وأنها لا ينبغي عصيانه نقوم منامك هايباسي نأيبو منامك كمعاصي ممي حتى نأيبو نأيبو كان رمال الشريعة نحرام نا نأيبو سمام مزوري سمام مزوري منامك كفاني وفيه كتك فايدة الحديث أن السجود لغير الله شرك وفيه أن السجود لغير الله شرك لماذا؟ لأن السجود تعظيم من أعلى أنواع التعظيم ولا يجوز أن يعظم مخلوق أبدا الذي يعظم هو الله الله بكيك أنه فتي التعظيم لأن التعظيم عبادة وعبادة ما يستحق إلا الله والسجود عبادة والعبادة لا يستحق إلا لله وإذا أكيم سجودية كيوم والعياذ بالله هذا الشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى أنا يفعل سجوديواني الله ياك سيو مايتي ولا شيخ ولا ولي ولا يوت وفيه أيضا كتك فايدة يمويش الحديث وفيه أن المرأة لا يحل لها أن تستعلي على زوجها منامك سي حلالك وكي كمكالي يجو ممان ni yule ambaye kwamba haki zake ziko juu na yeye awe juu yeye mume na yule ambaye kwamba haki zake ziko chini ni awe chini leo mambo yamekuwa aks kinyume yule ambaye kwamba haki zake ziko chini ndio amekaa juu na ule mwanamume ambaye kwamba haki zake ziko juu kisheria ndio amekuwa chini amekanyagwa na guu kama bendera inafuata upepo haya bwana kadhaa naam haya bwana kadhaa naam ile rujula imeondoka maana ya uume imepungua sana wallahi majumba mengi hupekwa na, na wanawake maalasaf majumba mengi hupekwa na wanawake na kwa nini yaharibika kwa sababu kisheria mwanamke si kiongozi hawezi kuwa kiongozi sasa atakapokuatia utawala apeleke lazima taharibu na ndio maana Allah akasema ar-rijalu qawamun hakusema an-nisa ar-rijalu kwa sababu qiwama ukimpa mwanamke na yeye ni mdhaifu wa kuongoza lazima atafisidi kwa hivyo mwanamume ni lazima haki zake ziwe juu na yeye mwenyewe mwanamume afanye bidii kuzibakisha juu zile cheo chake na haki sio anyoshe shingo mwanamke mweketeke sasa sasa yeye ndio kupeleka la shaka hadha min aljahl ma yajuz ma yanbaghi na wewe mwanamke kwa nini watakumkalia mumeo juu ma yajuz laki hadha haifai mwambie mume wangu la hapa wewe ndio wafaa uamue si mimi wewe ndio mwanamume mimi utakavyokuamua nitakusikiliza maana wewe ndo walil amr hapa nyumbani na hivi ndivyo wallahi toka zamani mamama zetu na manyanya zetu manyanya ma, wa manyanya huko ndivyo wanavyofundisha wasichana wao mpaka leo hii akitolewa msichana nyumbani wewe enda kule yule ndo mumeo ndio babako ndio kila kitu utamsikiliza na hii wallahi tumekosa mafundisho makubwa sana leo maal asafi shadid mwanamke akitolewa hambiwa akae tayari kabisa una kwenu una hiao akikufanya kwi wewe ruka na sisi tutatoka na bakora tutakuja kukutetea la ilaha illa Allah la shaka nimepelekea imepelekea sasa taabu katika ndoa zimekuwa nyingi mimi mwisho nitamalizia nataka kuwakumbusha hususan wanawake maana hichi kitabu ni chao zaidi mtume alayhi salatu wasalam atuambia sahihi ibn hibban mtume alayhi salatu wasalam asema والذي نفسي بيده na apa mtume Muhammad yuapa alayhi wasallam alafu sasa tazama yuapia jambo gani jambo gani hilo analoliapia sikiliza walladhi nafsi biyadi na apa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha mwanamke haiwezekani haiwezekani kisheria mwanamke awe yuko sawa ye na Mola wake ametekeleza haki za Mola wake zote ikiwa bado hajatekeleza za mumewe kwa hivyo hii ni mukaddima na natija natija yake nini ni kwamba Allah haridhiki na wewe mpaka mume wako kuridhia ndio maana yake khulasa ni hiyo khulasa ni hiyo Allah mtume asema mwanamke hawezi kutekeleza haki za Mola wake kamili mpaka amtekelezee mumewe kwanza haki zake ndio na Mola wake ataweza kuzitekeleza idha ina maana ridha Allah fi ridha zawji radhi za Allah kwako wewe mwanamke utazipata kwa kumridhisha mumeo ukimridhisha mume wako na radhi za Mola wako ushazipata ukimkorofisha mumeo na hasira za Mola wako pia ushazipata hadha huo ndio maana ya hadithi na mwisho mtume akasema akatoa mfano sasa wa kumtii mume wako mpaka katika hali hii akasema walau saalaha nafsaha hata kama mwanamume atakuja amuombe mkewe nafsi yake amuombe atakajimaa na yeye wa hiya ala qatabin na yeye yuko juu ya qatab lam tamnahu asimnyime ashuke akamsikiza aende amsikize kwanza alafu arudi kwenye qatab yake qatab ni nini eh qatab kuna sehemu utengenezewa zamani wanawake mahali pa kukaa kama kiti fulani au sehemu fulani ya kukaa mwanamke akiwa karibu kuzaa huenda kakatishwa pale ili yule mtoto atoke kwa uzuri asipingiki huitwa katab ni ala fulani ya kuketia karibu mwanamke mtoto kwa mlangoni atakutoka uketishwa kwenye hiyo katab hapo juu akaketishwa basi yule mtoto hutoka haraka haraka akazaliwa kwa haraka usahilisha mazazi sasa ikiwa umewekwa kwenye hicho kiti yani wazaa mtoto kwa mlangoni huzaa hutoka na mume amekuita kutaka jimaa nenda kampe taban taban huu ni mfano mtume apiga kuonesha mubalagha ya kutii mwanamume mwanamke kwa hali hiyo haizi kumtamani taban tabiata huwezi kumtamani mke wako kwenye hali kama hiyo utakuwa na huruma wala ufikirii jimaa lakini kwa nini mtume asema hivyo mubalagha kuonesha taa ya mume namna ilivyokubwa kubwa mwanamke pia mtoto uko njiani watoka mume amemwita aende akamtii hii mfano mtume ameupiga kuonesha uzito na ukubwa ya taa ya mume kuna zaidi ya hayo na mtume amekula kiapo jambo hilo kwa hivyo wewe mwanamke ukiona kwamba wewe hujali na kitwa chako ndio utakisikiza na tutaka wewe basi hayo takuwa yako wewe lakini usiseme mimi kitu kinachoniudhi sana ni kwamba wanawake unena oh si lazima mimi si lazima majukumu yangu ya nyumbani ni ihsani ihsani ya nani hiyo ihsani ya nani hii taa utaipeleka wapi wewe kwa nini kila mtu anasikiza oh, anasikiza watu wakiropokea watakalo ufungua maradio mkifungua nini oh umemsikia ule kina shoro zenu msikize ule nalo nene haya ya mtume wako pia pia isikize basi kama unavyowasikiza hao wengine wanaopiga yutabilun kwenye ma TV na kwenye maradio uweza kutenga time na ukawasikiza na huyu mtume wako hizi hadithi zake atasikizwa na nani atasikizwa na nani kwa hivyo kama unavyowasikiza wale na hizi hadithi za mtume wako pia zisikize na ndo aula unavyozisikiza kuliko kusikiza ya, ya watu wengine ya upotofu ya kupotosha jamii takomea hapa insha Allah taala hizi hadithi mbili kwa leo biidhnillah naktafi bihadha القدر